Juntzig nuk'asbari qhak'ush Juntzig nuk'asbari qhap'anopal Juntzig nuk'asbari qhach'abal Tikuluhu malek rutil ibech qach'alal Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'abel riqab'anopal rikakaslem, rojo kakchikela. Hakare chapel rimaya kakchikel panobar jun rusamaj rikak xikel cholchij patalutzij jun nimalij rutzij liwich kach'alal baben chapatij qa riruch'ap'äl rimayakaj chikelb'anob'al jun sijonem riniq'ap'än babe patalutzij richin k'a riqach'ap'äl jantape jantape njokusaj taj chapacuchi ojk'obi janil amatioj chiver umal ixk'ope babe qik'in chupam rirutzijonem rikaj chikel cholchi' re jun sijonem maya rimayakaj chiquelb'aj nob'al rejon q'iij re' nqajon qasuj nem juntzi jonem rik'in rich'umilkaj rich'umilkaj nicho tib'anak ajun nimaloj utzil kixk'ojej qik'in chupam rejon qatzijonem re' y qayakan iwk'irix ritzijonem Janila Matías Chavech Umilcar Humar Ratcope Abejiquín Chupam Rejunga Are Tabana Juni Malojutil Tayaka Jungi de Helonikeri Cachalá Recoba Cami Chupam Rejunga Are Babejiquín Chocacachi, Nivareji Bonujés, Niraites, Chachigusta Uwech, eh, Janila Lincabo Macro Mari Amag, y Yachuet Jiquín, Jiquín, Caíta, Naoki Jiquín yalan kikikotrumari junkaka talutsucre nuyaru ihri cachapel rikinkeri ecal tijotayin ri canaoj chukakeri ri capanopal ri chincatinamit. Pues, Chave chumilcaj, eh, chon kipihri cachlani, jacaratri camadrina chupamre con <laughs> رتكوبي عاقي إيه كتامانش y P. Matías Chávez pona bierka cochin kakutojo junka un chaveta banan juni malogutzil mm, chumilcar? ¿Dicho milcar? di eh, un api se kibir artístico un api mm, eh, de chacanoj karat o jun ori apirat mm, dishkiyari ta chaveta banan juni malogutzil natsiyojotachke chuqa achke tarej kalem Rin kerin upish sipakpe rin te eh, natachue, keris sipampa wihirri walashik, chinoayin rin nim nukik, eris eh, kiyakan pa kachapel rin upi, rumako rejkalem pa nukaslem. Janila Matías Chávez, eh, em, ¿achkan kaberitzik chomilkahtakuyu? Mil <laughs> y estrella Niroyes Pakashlan y Kaj eh, de cielo, estrella del cielo, Pakashlan. Jebel, Jebel, Rumá, Jetamachi, Radro Nogel, Shabanon, Chel, Jun, Chumil, Yatatzut, Kela, Kela, Ronogel, Acá, Rekashaj, Yatatzut, Ronogel, Iri, Matías Chaver, Rumar y Ratkope, eh, Ribabe, Rikin. Tabanajo, malo Util, Chumilcaj. Eh, Natzihoqta chiqe achikirpan kilsha wirati chavetamajpe. Ja, bueno, yin shivetamaj tak shin tikirsaj nutijonik richin tijonel ojom kela ashmita. Po junti hopal rupi nian Jesús María Alvarado. Eka sakal eh rinapej juna rinutijonilash kikut achike chapik kari xkikut rutzipashik choqa xkikut ri jujun koxomal ri chin jujun rukamal ri tzinin eh, tzinin ri guitarra veja keri eqal eqal eqal xibetamaj eh, choqa yalan xqa chinuwech Chave cojun cacá, samaj, Gope, o el cabiche un disco. Un kakari yatahin, nasamajijo a camiri chin unaki, en kitzit apor, chin en kakasha apor, no jeritabish. Navajota, taunapunta hun y malos utzil, yatzijonta jubapa rubiri hun kakas amagre. Eh, bueno, dijo un samagre, dijo eh, una, bueno, dijo mil 2019. Hace es shkakis rijun. Eh, jun imalej Mag, k'o eh, eh, bueno <clears throat> procesos ni procesos niqb'ijpaj Chicochi sin ni kis ni quien con producción profesional parwiri nuk'ojom entonces dijo producción re co la takb'ix chin bueno pakaxlan choqapa kachap'el ri rinu tz'ij rinuchap'el para panupish. la Rebel, Ririn eh, Kachitzir, Chiqui Samaj, Juan Jun Samaj Kelajupe. Acuchi tayo tikir en killer y a samaj takuyu, acuchi yotikin hak ashahvi, acuchi yotikir en eh, kakano hovid, chinta, kajo, chinkojeta, kikin. ¿Tabana utzil? Wakamin ekor y para pa eh, plataformas digitales eh para Spotify, Deezer, YouTube, em, Apple Music, eh, con y disco físico para eh, pa ver para chichot para las tiendas eh, comodo ni kilri cojón y choca para ver para Facebook con página de Facebook choca para eh, Instagram comodo ni kutukchue y chinqueri ni, ni en compartir el link a va a shahri Dios Chabé, Ketamanchi, eh, Ronoheller y Abish y Alangebel. Eh, eh, ...y ni majonin ya Pohun, Ish, de Racha Belezag, un Makashachi Jarer, ...kaka... Abishrat. Taka, Iskaribish, Nabunta Juni Malohu Tzil, Nazihochta Chike, Achken Kavi, Achken mm, ...japon Pakush, Achken Sipan, Achken Anori kohom... Minabunta Juni Malohu eh Jareri. Hmm, Niya po, saking Baruch kuyak aslem kochinavig yachumula tatsurikaj tatsuryulef tatsu riasheej thank you Kakanok pakakasnem Rujo kapil Rekak usricing Kanaro kapil Rekak olem Thank you. omnekanchikro no kalutileh ano at shkiya kanlika bitkamama. Thank you. Venimos surcando caminos, venimos surgiendo sueños Venimos para no olvidar que fuimos, somos y seremos hijas e hijos de la Madre Tierra. kiknunrik ovnem ichaqap iqchiruwaytriqatero chulem hakare ah, rehon a bech kopech umilka yalange yalange bel tabana khuni malak util ya tikista na tsikhoch chqe achken qavi achkel bankil shabun chechi sha tsipakh chqa eh achkexato onparubideta onajonimalujutzil. Matios eh, eh, dijo Ishre, eh, xalex pa taxip'e pa jun ruwi huyu rupian chicabal, que la xela pa jun Martín Chile Verde, rije rimam, chiri po nana, tata, Xachiri, eh, Xocapa, Nukush, Ronogelri, Rejkalenik, O, Chuarica, Caslemas, Roj, Mayab, Winaki, Ijkerish, Taleshri, Ishre. Hola Matías. Eh, Ronogela Pish, Yin Benzetón, Chico, un Rescalem, Cojun Achquerumar y Yetajen Kitibaj de Hachalal, Jope. Pero eh, para ver, un chico Tunik trato atzutrat pakibi la hachalal bakami, la un eh, quichope Yep Ishan, Yep Onin, eh, la artista de Chepacachlan. Yetikir nkipun apo chuch la ishimulev, o shakayev dijo, va, achiqueta, para em, paruvita, van a ni malo Eh, bueno, Dini Irchi, eh, Romama junto, icta eh, hegin ni nachi kop eje eh, eh, ko inak que us ni ni kashaj ut ni kitset ya pero ko choka manek y janilak ayer pero ni ichi sirat at yakikotri kin asamaj komodo choka na na na so sabir ira, rap ellas la chique eh, rimajun es que o chique ja usta rupanun chin ni ni jotayin de araitepa akaslem entonces creo que Harry para Parwiri Kakutunik. Dios, Matías Chávez, tamanchi Ronogel, la Rereco, un nimbre, Jalem, Ruma, Chupam, Jalajo, Ishkan, Katzut, un Hakashach, Chi, Achelerat, na mabetamanta si jarat ya no la ish si con tipan chawich eh ya tiquita na tijos que den hakashak la ish ka ina oj oh, rikanjmul kan eh, Machokta kirin kanajkan jope jmul jmul kanajkan pajakaslem no kojunka no nojon kotojchaber el eh, pajunti chotiramaj chachata na bankil bajrat o ntzibishchawich Bueno, na eh que bueno, ni sol para o ni nitihoja eh, roma achke roma gin nitipaq choqa achke roma pisan, pero ni romataq k'ayin ko'ol Yalan, niqa chinuwech eh rukan rintej chukut xuk'ut k'iy p'is chinoe, chinue eh, keritaq xib'e patijub'al rinutijonel eri eh jalajoj taq p'ij chi Kawech, eh, ridnim nuprub ij eh, chin chuayin eh, ri notijonel shuyar kalem takpich pakachapel wetaman pakbachoch chukax upij chue chininkut ri pa pakachapel chikiwech ri wachil chuka keri shekeri uchinna shipisham pakachapel chuka shipisham pakashlan tak shinimishpe uchinna sintipaj Ripish, ripix pakachapel ronojel ri takpix ninutup'an Janila Kohun es y bueno, tenata, Janila Chocan Nikiyaki Naok pa Pajujun pa Nipepa Panu Samaj. Chamatios di Yatoos, Ichkar Nojela Rinatibaj, Tutin Orejkalem. Hum Ishri Nojonin Kutuch eh Arvidi Shamanil. Bueno, tak taknayar tal ronojel ni nipanatej chiwari kakaslem k'op'ej ni kikotem chokap'is xakiritaq xalej ri junp'ix re xamanil parwi ri jun nimalej wachp'il xinbet xink'ulpa nuk'aslem entonces xin'en dedicar ri sin p'ix chinrijej ya rija ya xkenyam pa jun jun kay ya jun bo'oj Nkawir ish numa yalan hebel takan eh, yalan yalan xapompa eh, nukush nijin chokparvin jombi chikero ma querer ribish eh, janila matios chaver Maris, y shatzijojpe Isre, jombish re yitkan nimbajón nikutuch que conojel re yetajin yoskitsuba kami en tari Isre, re ruma yalan yalan chel van y matajim rumare eh, yinin bajo kachin kakashak tarejun de. Oveja tina pakakek, oveja tina paraskap, chuk ella נמצאת בתחתונים. Copeja tinguak asah, copeja tinguak chikah, rumahan tapeat nukwam panukush. Yatin kushlak chik ik chichak ak, poet taman chiak ihun eschik. ليك أسلم شو جني ملاكي كتام بنو بيه guapín jantan penichichan. Yatin ushnaj chitik chichakan, kowe tamanchiak ihu eschik. Riak asnem chuyani maleki kote panute. Panute. ya Yalan jebel ribish, chumilca, janela, janela jebel. Eh, Chuka, koki, rinojón, incutujín, chave, ruma, eh, ronojela, bish, ronojela, banompe, chinguchin, eh, cores calem, eh, con canascan, babe. Ella, eh, tijojo, bache, chiqueta, banajo, ni malajo, util. Ja, bueno, Nico Chaber y Nusamaj, y Jareri no producción, si bien dijo ish, una, eh, Jare, Ronogel Rizamaj, Babeco, ri <laughs> Ridisco, y Chocac, Ori, Ri, Ri, mm, Folleto, mi japiestre, orita, Corita, Jeronogel, Ri, nu letra eh, y bueno, eh, jun canción jun isco janila recalem panukaslem aslem y jun jun janila nu nu nu ya ruki ki is ni hien pa unuk ri jun is i mayap roman chimbajo chisipak pe eh, bueno ni ya jun jun kisipanik di ni malek tak ishoki eh, samajin en ri que kem Chocatac, Ronogel, el de de ni ir de pintura, que dinamit como yalan, eh, ru Rukajari criarte para dinamit, entonces sin si sipaje chique di choquir di di humpishre, ni siqui japo chive, di eh, eh no ir, Parukoro joti qhatunuy Quchua ichini tzolinpe ruku'uy riqa b'ix, ruku'uy riqa tzij, chuqa ruku'uy riqa kem, tikotzijan riqa jowab'el, tikotzijan riqa b'ej, tikotzijan riqa p'anub'al, riqa nojib'al, tikotzijan riqa k'aslem. Joti qakanuj riraxnaqil k'aslemal, riraxnaqil k'aslenal tikotzijanpa qak'aslem. Kari no'ij rejun b'ix y tal vez ni cano canujri guitarra y ni pichang y wiki. Hola <laughs> Matías Chávez, Matías Matías. Ups, ni me guitarra. Traigo esta voz que florece su cantar. En la fuerza de mujeres que sueñan, que pintan y tejen, escriben su historia junto a un pueblo que lucha para revivir, para resistir. Son esas manos que hilan y plasman en lienzos los ciclos del tiempo para recordar que vivir va más allá de escuchar, ver y sentir. A la tierra retoñar, a los ríos correr, a las estrellas brillar y al universo suspirar. Y al universo suspirar. tinit zolimben Rukushtit rab ish, rukushtit chatzich choka Rukushtit rakem Shtikot zichan dich achov abech Shtikot zichan dich abech Shtikot zichan dich anochi pas Shtikot zichan dich akas lemach aconsejar. Yalan, Yalan, Jebel, Matías, Matías, Xavier, Omar y Abish, Gan Canarochi, Rillostajiño, Jacachafabe, Kikotri, pues, Jacaslem, Kikotruma, eh, Jantape, Riabuchocán, Ayarquín, Riabish, Riaquicotemal, Ronogel, Danabun, Conojero, Yatkacachaj, Janilan, Matías, Xavier, Omar, Ronogel, Lanahuila, junzipanik pajacux, junzipanik chupamre, jun are. Mateo Chavech umilcaj parui ricachiquel cholchicho ka, nja Mateo Janila Chavero, Ma, erat nayak ichchel ching yochtijón ba quien chupamre jun ihre. Tabana juni malo utzil. Mirat kotajun eh, naoj, kotajun achke naojon ayachkel shkeri kachalar, ruma ketamanchi, eh, eh, kochi njatoki chawichrojo. Eh, rumarin katzinqa chiri qach'alalka koren kibir k'inqb'ayiy tikir chu qa nimb'un kela achke tak'ochin kib'un nab'yel tab'anajun nimanlaj utzil chin b'ejech qa k'otajun eh, eh, ki yeb'ixanta k'otajun pa kik'aslem kikotemalpa chkiwich ach'el yetajin chidat tab'ana <laughs> Matios, matyox nab'ej rik ochi niqa ya rukush eh, ronojelti rukush paqa bueno rukush paqa samaq ronojel ni qab'en ochi eh, eh, ochi ni qa'en pa pero chuqa tamachi eh k'o jantape k'ayebal na pa b'ey y na nasol ruwi manta yatzaq pa jun llevar sino que na yab'e y nasol eri rina y chucaquerican y catzinelchi mahunik eh, mahum etika camestaj ronogel ri rurecalem ri nica yochon pacachabel nika chuca ronojel jotayin ronogel ri ru oj, kiyacan ricatit rica rica eh, ronogel rojo mayap winak koj kij ca qaxe'el Nimka, nimka nim ni coche ni callarup ij, chinqueri, eh, de casamaj ni nigiklum pa que kush, de jalajota acualao, no estani, alaponi, winaki enim, y y katzines chaka jantape yo kikotrik in ronogel ni japen pa casle Yes, numari atzig, retamak achi ronojelerin eh, kibich tchechin kabun kochi eh, sha eh, en kayapa huekik in ruma takahun nikyar anon chikapo y no bich hunka ir pishachke roch kakochin kakashach rumari canela matios chave rumaro nojeleri atzich koch hum ish ri nin hantapen wakashach kikin konela ratna punta juni maloju tzilin jakutuja pocha ve eh, nasijota huachke ni deskalem ni hum ishre pa kaslem o nap ishakta junti y esta vez nada tininich tikiri <laughs> ut <laughs> bueno di hum eh shalish romar onogel di janila tak jepel tak nao kan batit nu mamachwe eh, janila ki que kalem kichap es entonces sin bajota y sin un pish roma katinel chi riakwala eh chukat ketamak chi katzinel ki kichap el de katit kamama. Entonces dipishan po no nojel dipish y kin keri ni wakashaj achkeru rutzik ni bajo ni ya ni kasaja po chiwe. Matías, Matías Chávez, Matías. روی رفیقی Zaki iske a Max kaj tďle Matías, Matías, y Alan, Jebel, eh, Cheltam, Javij, mmm, aplausos, aplausos. <laughs> mandaste eh, efectos aquí, eh, no, Tashah, Tapoj Mul, Janila Matías, Chavech, Umilcaj, Rumá, Shakojech, eh, Pan, Rejón, Catzijonembre, Rejón, Igre, Janila, Janila, Jacabomach, Eh, Choca, Cotajón, Atzij, Nasipaj, Cancheque, Chintan, Catzapije, Catzijonem, Rumá, Choca, Betamachi, eh, ya esperan ir a eh, más, yo, eh, dato, ishinchi, ya ojo man, janila matías chave, choca, na, humur, em, nkotuhta, unimaluj, usil chave, chinayata, ich, chin, ashach, la ish, pa va, babet, jantapen, japun, la jasamaj, njakusajun, kai apish, no jalin, nojon kotuj, chautil chave, y choca, junta, kai atzij, taban animaluj, usil. Janila nink'awamaq riramaj chusqa ri Janila chusqa ni yikikut iwik'in ruma ri jun k'ak'ata lutziq re nuya ruk'ij ri qachap'el richinqe ri iqal iqal xtijotayin ri qana'oj eh, chukakeri keri ri qap'anub'al richin qatinamit y nubish ri eh, bueno yin Janila Yikikot, חנילה מטיוש שווה ומלקח נאמר ריעציך נוכל חנילה מטיוש שווה ומלקח ריחב כאן קנת הקמפק אסלם כצ'חרי צ'יווה ונוכל חצ'לל מטיוש מטיוש צ'יווה ומשיש כוחי חיכין צ'ופם לחורה מחרה מטיוש מטיוש צ'יווה מטיוש צ'יווה Toknuik ak ush hunzig kan nik asepan ak aslem babenita neritzi honem, lutsabelri maiakak txikel panopar, ditxindikak txikel txoltsi. Nikaraibek, txiskanektaken honka itak naok pangikazlem. Janila nikak agomak txiwe, rumasok iwak asak txupamre hon ramakri. Kaltxalaz, nishkoyop ehun txik ih, dikin hun txik